esuk iki. Bingung iki sampean aku. Awan-awan mangan jege ngapek gelas keliru cengkil. Kon hmm, wis. Sibane wis mencrek iki. Bojone mbopet sangang wulan sing lanang luyu Diluk engkas jabang bayi wis lahar anu. ngono-ngono iku salah peno dhewe. Awar-awar golek nang sepanjang wong munawar untune bokan. Terima kasih. edan ya kan ya. Wah, laju-laju kok iso tambah ngono. Lek lek ana ngene lho nek. Ya biasa. Na na na na na na kendang bonang penerus peking gua kabeh ku ditabu bareng. Entene no ya. Loro loro eh. Eh, eh, yo yo yo. Yo. Eh, wes wes wes hop hop. Ngene lho, arek-arek utang duit gak dikeki ya boleh ngene. Tor-tor pisan. Nggo dikeki 2000 lak wah kasih setengah mati. Jula Juli kalau rek, Jula Juli lak tak posno Jula Juli biasa terus digedungi kalau ya. Iya enggak? Ya. Padha-padha Tuku tongkol cuma loro kesae mentol isine mbak.

Iku arane ngono Okay, now. jane kurang dhewe isih satu bareng sing iso eling sing lanang kita parut ana sing ngarani dula duli desko tak joketi kok rasa entuk gak ngerti yo omah di enteni pegawe to iku ngono sedan diyan opo maneh bareng aku kawinan si kawin rong puluh ewu bojoku tak ja urunan bijeni opeo oh? yupainten ketiban kendelo namung semanten hitungan Oh, njaluk dulur-dulur sing mirengno kidung aku ya gak usah kateke nyimbung perasaan iki sipate guyon. Ya, nggo salah paham Mas Moro, aku wah wis susah awak dhewe sing susah. <laughs> Anak-anak aku ngene mang sebab adikku dhewe. Saiki ya betun oleh tandur ndok omah. Sekolahno gak gelem ndake ngeledek saiki awak ireng ya kapok kan melungker iso kaya urang awak ya iki. Cici karo aku, aku ndalang ya iki. Masih pelawak lek iso ndalang ya lumayan. Yo pelawak e sepi ndalangi. Iya ndalangi sepi moco melekan bayi ya. Kadang-kadang kate melok kendrunge wak kemis aku nang bliter. Ayo dalang belajar tambah apa aku mubut iki wis Wono lek sak ulangi sitok gak ya kacala. Sitok itu sumbangan itu. Duh kok becik. Saya kau ngandek ngandek mesin ini dek. Niki murah-murah mon gak kangi contoh. Jangan gak kau tengen nanti sing rasani. Niku terap mon papat jangan tapi ngina ngga pentrung lah. Niku kok mesti ngono gue ya aku. Oh guyon guyon namanya. Lo halo. Ri. Wah. Cek, dah kon yo beri. Awakmu tutupan ae lah kenang kono. Loh, aku mari latihan, Mang. Terus metu yo ngelipur pamikiran, Mang. <laughs> latihan, latihan olahraga ya. Ola apa? Nah, latihan apa? Latihan sekarat. Cek guyon ta? Lah ya apa meneng-meneng gedhe kepiak piak piak piak piak grudak-grudak. Nah, sak eling ngedan edan aku ning jero omahe. Oh, latihan dalan. Lho, ya apa lah tanggapanmu sing kok kok bengi ada no Dadi walian bengi hmm. terus meni. Biasane lah awan dhisik bengi dhisik ae. Yeah. Bengi terus meni awan. Iyalah. Wong kan elek eh, wong kepengin dadi dalang. Cuma kon iki nek latihan lawangmu aja kon tutup lho. dibuka supaya akeh wong nonton. Dadi iso nambah spirit. Nambut gawe ngono. Kon nonton arek cilik kene gak kena ah, nonton mlebu-mlebu wayang ilang aku torok lah. Iku wayang nyilih ya takno. Dadi kon iki dalang temen. Lho yo tambah tambah kakung. <laughs> Tangga paku iku. Tangga paku. <laughs> Oke. Tangga paku iki kon tak critani ono-ono roh kon engko tak critani. Tak critani ono. Ya mung tak critani roh mung gak tak critani gak roh kon. Oh, iso cerita, cerita. Wis yo mek sitok engko bengi tok iki. Eh, aku cerita sih ke kon, kok teko kulon. Loh, nang Jawa Tengah kursus. Kursus. Oh, aku sekolah nang Pak Anom Suroto, Pak Narto Sabdo. Oh, iku rono pengalaman ya. Iya rono. Cek tas iki kepethuk nak parang. Lho, nang Pak Woto nang Sleman. Nang nang pangkat ngono pandaan. Nang <laughs> panjer ada no iku kursus wetanan lek ngulon oh, kulonan. Oh, Jawa Timuran. Jawa Timuran. Terus sing enane jemuahe kepethuk nak rumah sakit iki ning. Wis simpang ah. Iya. Wong oh, kursus mbek wong loro iki. <laughs> Kan kula apa dalan nang simpang iku. Dalangmu hmm. cek mahire lho. Lho, sembah. Sisi wong mati bareng lara bareng. Rono iku berobat. Oh, berobat. Takan melek kesehatan terganggu. Iya, terganggu. Dadi kon dalang. Oh, wetanan kulonan ngidulan ngaloran menduwur. Dadi dalang kok gak karon panggon nami sih lho. Tapi ngalor ngidur mendukur bareng. Ceritane pakem lho. Oh, pakem eh, tuh pakem. Pakem. Pakem. Keluak iki lho, keluak. <laughs> Pakem pakem menurut pakem. Duduk carangan ri. Oh. Di ono iya. bukune, bukune. Kon mung ngono ngono mbliyur ndelok bukune ri. Ya apa? Wong buku nduk, nduk omah bukuku ono 200. 200 iki kabeh gak sing tak belajari belas. Ya tak delok tok. Gak kon pelajari, kon pamerno tok. Gak ober. Hmm. Si aku Apa sih istilah dalang? Dalang ya nyeritakno barang sing kuno. Barang hmm. biyen. duduk kadal malang lho ya termasuk udal-udal lan tiwulang iya barang sing wis pendem-pendem iku diceritakno mah kita no barang sing ilang iya sebelum masehi <laughs> sebelum masehi terus ya apa to takon apa kan terus apa sebab sih wong dalan kok mesti ngedep kelir lampu terus kedebok niku nek artine iya artine ero kan kelir iku ge jagate wayang lah iya lampu lampu lampu iku blencong iku minangka Ngoko sengingi cara anu ya. Awan barang ini kadang-kadang. Gimadang iri. Oh ini kok bingung no dalang kok ini. Lah getepok ya Ketepok Ya getepok itu kanggo bumi ini wayang. Oh. Untuk pelisir kanggo oh, langit ini wayang. Termasuk keblat ya. Getepok itu kayak kayak mancik wayang ya. Mancik wayang. Iya. Lalu pamane kano getepok itu ya apa? Ketepok kano. Kano. Ya damen nyok nek duwul-duwul iki. Oh, damen duwul-duwul wayange dicepne kuwi. Hmm. Tapi kuatir. Hmm. Lah namun entuk diodol-odol anakmu teko mburi. Lah iya. Wah, cek desa kan gedebo ku desa ya apa mung. Lah upamane saiki senajan gak diodol-odol anakku ya. Ya kenek ae. Damen-damen pembangunan. Iya. Sawah ke sing digawe pembangunan. Iya. Terus kan damen. Kan damen. Wayange dicepne apa? Sampang kekri anakmu dikurepno ya. Hincep no nuk unu ya. Kan iki iso ndalang tak gak iso lho. aja ya iso ri. Ada no. Sih, eh, nek panjang iku hmm. ndalang iku sak jane ndalang iku gawe lakon apa sih sembali minggu. Semua angel iku lakon sing durung ruh ri. Iya. Eh, lakon sing durung. <laughs> Kon iku. Lakon durung ruh berarti lakon durung dadi. Sing angel bronto yudo. Oh, bronto yudo. Lah gak ndelok pakeme angel ri, gak kena, gak hmm. enak dhewe. Terus ana mana sing iku? Apa kole? Oh, iku kanggo anu, dalam pengruatan ini iso aku betara kala ya kanggo ngruwat iku eh, betara kala iku panggonan nang ndi panggonane ana kayangan oh. ngono lho apa sebabe kok mau nang mercapote sebab goleki panganane oh nada tolong mongso iya akeh panganane iki lha apa tada tolong mongsone iku nomor 1 ya betara kala arek sing diancat tancit no eh anu ah diancat tancit lak kocak lah no arek situ iko lho antang ante lekak diruat panganan bedoro kolo mm. yo gentono gendini lekak diruat panganan bedoro kolo iya terus terus wong ngadang dantangi rubuh lekak diruat panganan bedoro kolo mm. wah keri tak cerita no Lek e rolas tahun gak mari ri. Oh, ya iku tak jatelo masane ya. Iya. Upama saiki jaman wis maju. Iya. Kano apa iku pawon terus gawe kompor kabeh wis diruat. Terus Bathara Kala mangan apa? Kabeh ana blas, ana blas. Gampang iki. Mangan apa? Bathara Kala mangan janggelan. Iki Bathara Kala apa mangan janggelan iki? Kene wong kene dalang durung patek bangkit kok takone iki mang jawab aku nggo cocok mbok enggak ri wis pokoke akeh salah ae lho. Tapi lah oleh andekan-andekan mang ini. Ya aku takon lah. Iya. Ayo wayang apa sih nek pengen dalang lho? Heeh, sing gak tau perang. <laughs> Wah, gak tau perang. Woyo sang anu Sang yang menang. Oh, gak iso sik perang nek tepake lakon di perang nom iki. Dewa Ruci. Oh, perang sian. Oh, beri. Kon gak ro, baru. Wayang sing gak tahu perang, wayang opnama. <laughs> kon gak, gak tahu diselendek kuda ya. Oh, lah apa wayang opnama, wayang rusak itu dah. Ayo, wayang apa sing jenenge mingkem? Oh, ya sekutrem. Nah, lah, sekutrem. Terus apa maneh? Ya iku tok ae. Lho, kan niku wis terbatas kok oleh mikir iki. Mosok ana maneh? Ana. Apa ae sih, Cok? Gutrem. Iya, Mantala Mariem. Iya, terus Janaka nom. Gadut kaca nom. Ronto senem. Yu painem. Are njaluk dibekem ya arane. Wah, wis konkurs mbek kono malah rusak ae. Hmm. Wis kae Ya apa duwe panjer? Panjake kurang lho, panjake kurang lho ya. Wis wis tak lantarno nang Munawar. Menawar. Oh, tak kuatir. Loh, lagi. Loh. Kan di. Iki panjang. Eh, iki apa? Woi, iki manjak kai. Colek mangan doyan nih kari. Sok manjak sopo kon nuno ngomong. Manjak iki malik malik gagang. Ela eh, gadu. Gadu. <laughs> Malik pantat kan jadi. Belakang. Eh, dua cinta kaki luar? Ya, matur terkasuhun. Eh? Ya matur nuwun. Kasan pun tak perseni ngono ta. Lah rumah samu ya. Kok matur kasih iki kumunu pander teko Kartolo. Oh, ah. njak war. Njak kon. Manjak. Iya. Hmm. Sing iso manjak sapa? Lah kon iso piye Sampel lah. Nek manjak gak iso nek nyikak botol. Lah gawe gedhe guling iso. Iku menamu eh, malak malak Iku gak kleru ngekek dhewe wong iki. Ya bener iku ben kok sanggup jare iso manjak wetanan, kulonan, Jawa Baratan, Jawa Timuran. Iso ta? Njabani jagatan. Kan iki iso tak iso. Nukur langitan. Loh. Iso iso. Cewek wetanan lho ya. Ndoro wetanan lho Surabayaan. Ndi ngopo cewek wetanan? Koyo Pak Woto Sleman lho. Eh. Iso. Eh mulai apa wayang iku wetanan iku? Di. Do. Mi. No. Hmm, iso iso. Wetanan cek. Eh, wis eh, mlesi kabeh riri. Wetanan cek. Wetanan. Iso. Iso mek ngaco ulonan ya iso. Tanggapku lho. Temenan. Ya apa wetanan iku mulai? goblokmu wis teko mulai umur seminggu kae kan iki kok ngene no ngene lho tut tut tut lo lo le le le le iya iya đù đô lô lê lô lê lê la lô lô lê la lô lê lô lô lùn lê lùn lê ta lù lê lù đà lù lê lù lù lù lù lê đà lù lù nê nà tu bắt tê tê lô lê ta lô la lô la lô tê tê lô lê la lù la lù la lù thế con cũng con đục dùng vang con này đấy Kaya apa kata anak titik Wah, wis ngene war tak. Ayak 10 rungok-rungokno ya. Ah. Dinok nok nok deneng nak ino nano ni net net on net on net no nano ni no ni ne nano no ni no ni ne nano no na ni na katup tete lule bisa nih. Perang perang perang perang perang. yo.

pepe ole talu lalu lalu pepe ole lalu lalu separi kon durung tau mangan tungkak sepatu engko ndek gak iso ngelono kancane kon niku ditulis lan kon lho ngene engko jejerane nggih lek gak gondok sumo yo yo Wis turun ke Sumo ya Surabaya ngono. Itu gedhok ya. Iya iya. gedhok kanu ya jarane ae kon mburono ya. Kone gedhok pengen. Wis sancar rusak, dalan iki wis sancar rusak. Wah, dakno. Ya gampang ya. Nguk kotak gawakno. Siapa? Kotak, kotak wayang kan. Kabula kajati. Heeh. Mm -mm. Jika kon ndowo kotak. Iya. Enak wong loro tak pilih. Mati lho. Sama kon lho, wong padon ku iki padon manjak kon gawa kotak. Wis mbayar lah aku tarik. Lho, mos Gawon. Gelem ta, Kak? Pengeri. Mo. Gelem ta, Kak? Mo. Kabeh gak gelem. Wis tak goni dhewe rek. Apa ya prek oleh banyak luru kok mokong kabeh ngene. Paling-paling mbek sandingan games iki kok. Ketara ini. Eh iki lho jelas e. Ning gawa taplek meja ya. Engko mesti lek gak nggo klopo ya. aku ngelak kuatir menawa apa menawa itu iya kata main jadi nggak apa bantal ini apa <laughs> coba mau sok ngumpul barek layan jangan Iku ngono utuh. <laughs> Wah, arek iki. Eh, mbok bagian jupuk no wayang bareng ya? Tulungen ya. Oh. Mbok oh. wong aku butuh Arjuna jupuk no. Ah, butuh Hanuman. Yo. Butuh Pecok. Eh. Lha kok dalang butuh pecok? Lho, kayak Cuma eh, cak dirijimu iku. Ora sekso. Ah, ya. Tak cukup no. sampai kacu lho ya. Ah. Golek e kurang gendere ya gendero. Hmm. Lah iso sih, ya. Mbok menawar lek kan upama kempule pedot ngono ya menawar gekno tak dadane tampari wis. Ya cok hmm. nabu ya. Tampari kempul ae ya. Yo gak ya digantung menawar e lho digantung. Iya, Mas. Iya, Mas. Ditenono ana wong melintir ya aku. <laughs> Oh, lah kon banyak tapi iso ya, Mas. Iso, Mas. Kamu ya. kabeh karo belajar. Lah ngono engko arek-arek jan bareng dhisik ya. Aku tak ngambil kota ya. Tapi kendaraane apa lah eh? kendaraane? Iya, gampang kok. Bis kota, bis kota. Wis wedhus iki. <laughs> Mawur ae. Wis kok nak sayur. Wis ngene mlaku dhewe tak piro engko tak ganteni ya. Ya. Ya bari kan mlaku dhewe-dhewe saka terus terus <laughs> beber kawasan terus. Oh. Lho, pokoke lali ijel lah. Oh, Wis tak butuh dikene. Pokoke kalkulasine tek pira. Kalkulasine tek pira. Ya. Iya iya. Utawa kok ngene arek tebasan mar wis. Kono kale adang kok asang dhewe ya wong kompor bareng. Oke ta. iki dalang tak budal kemah Oleh jaga. Engko Syukur rugi utawa bathi lek eh, bathi ya atang dhewe lek rugi ya diserang ndi kae menawa. Lek agake bathi ya diterusno, tanggapan lek rugi ayo balik dalan. <laughs> Iki to sepurane taruh cilik ya. Wis sing mburi ae kok tambah tak tak cilikno maneh <laughs> ya. Wis, ngono budal dhisik arek-arek jan aku tak ya buka tak ya. Heeh. Ayo ri. Ayo. Ayo. Apa ibu bapak kabeh ta? Sandingan ta? Iya ya sembarang apa anak awak dhewe jangin digawe. Wis tak popokno kabeh. Temen? Iya wis. Komplit kabeh. Ana sing kurang. Apa papakane wis? Wis. Hmm. Lah sampean gawe undangan ini piro? Ah, undangan lho piro? Undangan cukup sak konco dhewe gak kakek awak dhewe. Piro? Sak juta. Wah. Antone ki wong undangan kate sak piro maneh? Ayo nah, to Kalimantan kok oleh undangi. Ngawur ae. Saiki ngene, awak dhewe kare nunggu putusé teko ning dalan iki. Dalan sapa sih? Alah iku Kartolo. Wis seru sampean. Ya wis wis paham lah iki apa kowe tangsine tak gawa iki. Monggo. Iki ta. Kula. Lho, sampean. Sampean sinten? Dalange. Oh, sampean oh, dalange. Kita dalang Kartolo iki. pun supe kali kula. Lho rumene nggih, nak supene nggih mboten supe, Dik. Nggih. Rumene nak klemat mriku niku alit niku tiange ganteng ngoten. Hmm, nggih, nggih kuwi. Kan tepak niku tanggal 6. Oh, ngoten ta. Oh, malam male. Iya. Niki tanggal tua, nggih delokane male tuwek ngene. Oh, nggih nggih. Lah iki tanggal niki? Niki kula sindene kula. Hei, eh, gak keliru ta? Hah? Sindene kok ngene sih? Sindene kok. mawon nggih, Dik Artolo. Sindan itu umum nak istri saya sindan itu. Oh, eh, enggak. Napa ini kok jalar? Lo, sing, sing penting kan, enggak? Suaranya. Oh, suaranya. Ini suara sampean. Lo, ini dicoba. Dia coba ini ngalih suaranya. Ini suaranya. Dek. Kak ah, Iso, tak kira Kok ini mau ngantuk sih? Oh, ngelorong panggarkan. <laughs> Mboten nyacat Dik, suara sampean. Pun, pun, pun. Eh, Loro. Diwalak diwali ditombok wis tak buka. <laughs> Tapi sampean niki leres nggih? Jalange. Sing penting nek empun wayange tangkep papakane, papakane, papakane sindene enak-enak. Oh, ngoten. Napa kenapa? Lho. Papakane, papakane biasa niku lho. Hansip, hansip itu. Ah. Wah. Kok hansip? Niku lho. jajan pasar tumpeng siji kali petik male tekus lho kok tekus lintu ya ngapari rek ya apa lan apa jajan pasar nggih tumpeng yeah. panggang ayam petik putih terobos <laughs> sampe niki apa ya lintu ngeten lho papa kanan niku nggih napa niku sampe tau jajan pasar. tumpeng, tumpeng petik, putih, pelus. Loh, apa sih? Ayo, apa sih, Jajan pasar, hmm, tumpeng, hmm, panggang ayam, petik, putih, molo. Lah, pinah Wah. Sampai pling-pling aku. Sampai tiba. Nggih, Pun. Wis ae, pun tenan, Cek. Pun. Iya, wis. Pun nggih lah. Pun Mangan sik dhuwur lho, nggih. Nggih. Kula mangan pun kalih dirasa-rasani. Nggih, pun ae iki sembarang ini cuma pak enak enak sih kari wayangan ini tolong pak tolong pak tolong tolong kira apa eh, ini eh, kira orang ini eh, tolong ah Sampeyan malah ngono bisa meniki. Dono apa iki? Eh? Niki lho, mbon, mbon. Napa? Kotak abot. Napa, Dik? Bayarane, bayarane. Iki ra ngusungi Oh, sing sing kotak niki kotak layang nggih. Sampeyan niku mbon tau semaput nggih. Bayarane pinten? Wah, sampeyan ngawur lek ndamel sewek ngeten iki nggih. Terus udengan beto keris. Napa niku? Iki dalang lho. Lho lak dalang Kartolo ta? Sampe lali ta? Ana apa sing Kartolo pun dugi kok. Lho, enten dalang mriki ta, Pak? Ampun, kali sasi. Kali malah kali sinden. Sopo <laughs> iki? Tiange buku, dhuwur. Iki. Ireng. Ireng. Sing itu sindene wedok apa lanang? Lanang. Jangler. Bogang. Eh, bogang. Lanang bogang. Hmm, golongane arek iku. <laughs> Sani, sani tembung ndi? Lah niku niku jawab pakane niku. Pangang ayam dibapak kali arek. Nggih hmm, pun. Aduh sta uman temen rek aku ya. Napa sih? Sik sik kaya mriki sik. Lho. Ya dhek sampean mriki. Masane golongane blorong. Wecoh, Hecoh. Enak ari. Enak war. Wepat. Bujumu mah enggak adang ya? Iwak petruk, oh, wajah karo gareng. Petik. Ah iya temenan. Bujumu gak adang dah? Kon iku no bagane dalange kok tenggak lho karepmu dhewe lah. aku mangan opo aku, Nguk? Wah, tak kano taplak teko marek tak no. Untel bener iki yang apa sih? Lha apa dene iki ngoten? Kula dalange. Niki sapari nemu nawar panjake. Lah niku aku sampean iki to. Ngoten sing aku niki sinten? Wah, sampean ngoten lho, Dik. Niki dalange Kartolo kula panjake. Oh, tak no. Kula sinten? Hmm, Kenapa awak pitik ya, Bori? Halo, Dik. Entek wis. Entek. Tapi oh, tak ngangane. Segone ya, Dik. Lah kari sak lepek. Kone sak lepek? Iya. iwak eh sing dinten niki ana apa iwak niki yen dhewe ya sampean nang warung tukokno iwak rujak rujak dite pokoke ana wis eh. rujak nar nggih isih ta wak sampean tumon dalang iwak rujak iki sengake sengake jambu akeh jambu mentene cek watuk cek urung dalang wis ngene mari cak iya apa Nong, petik wis gak ana rujak gak gelem. Wis hmm. dolanan anake mari pitik-pitik. Oh iya, nggih. Nggih. Dek, enten pitik-pitikan. Niku ah. Nggih. Kapan sampean njok-njokan? Wah, <laughs> oh, blakra pun wis gak mangan mutung. Loh, oh. pori mutung ta. Par panjake ngombe tadi jam, ambek arek bon-bonan niku, ya. Hmm. Iku arek jupukan kabeh iki, ya. Dimulai ta. Ya, ya. Utete lole ngono kok niku. Wah, niki, kula niki. Niki jam 4 kok wayangan ya nopo? Enten Dik, nggih, kula niki sak temen ujar. dados titik kata niku sampean ujari nadar kula niki dinten niki kerangan sak oh. gebyakan kerangan oh. gebyakan kerangan tulung gebyakan awan niki ya ah? nggih mungkin bengi dilengkapi nggih mungkin bengi sampean lengkapi tanane ya wis aja nek nyindel lho engko tambah ngrusak gending iki nek kena ujar ah? oh nggih kuwatir lo sing wedok mang nek roh suaraku sak kal kademen oh niki. iki ngono gerju oh Ayo. Ampun sampean Pokoke sandingane kudu wonten pitike. Nggih, ampun. Ampun gedhe-gedhe nggih ndase mau sak gegem nggih. <laughs> Lho, ndase sak gegem lu awake sak pira? Wis sembuh kono sing penting kok ngira-ngira wong wedok <laughs> ndo omah ta. Eh, cilik pokoke bangkok. Wetanan, wetanan. Wetanan. wayange wayange kari. Lho, sampeyan iki napa sampeyan iki? Sampeyan iki galang ta? Dadi galang sampeyan iki. Sampeyan ngoten lho nggih, kula njegahe iki bondo Nah, lah isuk wau kula pepe nggih, bareng udan sing mlebetaken anak kula niki sanes kotak wayang. Lah kotak napa? Kotak tukang iki. <laughs> Ya no, apa sih cerita lo? Kompeno pak. Eh? Iya. Oh, udan, lang cete lontur dari cete. Lo <laughs> sana itu bantu terima lo cek. Pokoke kula niki sakniki pokoke main wonten wayang. Pokoyangan. Nggih. Lek njen bungi kula lengkapi. Ngoten ta? Kula ganti wayang wong. Lho. Dadi wayang wong mawon. Oh, nggih nggih, Bu. Kan terserah di sampean lho, Bu. Pri dadi wayang, Dik? Eh, dadi wayang. Aku dadi wayang. Heeh. Kok ya mola? Oh. Apa? Lho, wayang kuwi lak gepeng-gepeng ta. Nah, kon kok diselepno lak iso gepeng ari. Eh, prasamu kon delaki koyo pari pb Kon tak dadekno Arjuna. Oh, Arjuna. Ganteng wis golek bekas kasanane njero. Oh, iya. Sampai nggak ada anu gedang gedang entah. Gih, pun enten. Kalau kalau kita dinget. Kajian apa? Lo kayak gora deh. Wah, marah. Wah, pernah tak dapat nedupo? Ya, nedupo ya. Oh, sing lo buah lagi lo. Buta. Oh, buta ya. Ini buta nih kalau. Gue rungok no ceritane macak sih lo buta sebab penonton sih kadung atas sing sing mantas nih. Aku sadar juru ini macak buta. Mana? Lo nggak ada untuan nih kalau? Nen? Untuan. Untuan nih garu no. rambut jenten rambut oh, rambutan pun saat ini kulonan lah saat ini lakoni nopo nah ngerti mah pun kalau saat ini di lakon ya merdoni itu ujar pun pak sakera mah pun hmm. wong mikir cepat sakera Nah, sing apa sih? Sing rame, sing hmm. model saiki. Ya sampeyan iki njaluk cerita wis apa lah apa? Ya Mas Akimi beranak dalam kubur. Ah. Pun cocok, Bun. Nggih, Bun, iki mau, Dek, Bun. Tau nang sumber porong kabeh. <laughs> Mosok wong gak ro seni ya ngene iki lho. niku lakone ludruk niku ndi sing beranak dalam kubur nah sing tak sakira wae niku padha mawon oh. niku lho anu napa napa ilang layang kali maksud Eh, oh, ilang kelangan wah kelangan de wah mboten ana pun niku lho wah mboten mboten ngoten pokoke sing penting lak rame oh ngoten nggih pun bingung karo wayang kari aku kulonan Sang saya dalu ararasa kang lintang kumedap wanci pisunya wancinya tengah wengi kemerangkan daning bos kita oh karyanan yang pujan niro Jawa rong brengang plir suarane matu tata anungsong tarine tamba blangkem men wak menika wawarnane piparipasrakan agung ing negari ngamarta sinten to ingkang jumenenata Bambang Wijakangka Darma Kusuma ya Kunto Dewa. Dasara tugung binathara berbudi bawleksana pambekti Paramarta. Saking sapare sang nata cocak negaran dijaluk ora diwenehi. Yen perlu nyawane diulungake sebab sang nata kedunungan getih putih titisane Ratu Rogasina Subalinata. Waduh enak ya. Oh enak. Nggih, nggih cocok nggih. nggih. Leres niku. Pun ditakoni wonten kliru nggih kula. Nggih, nggih. Ngoten. nalika semanten krawon dalang pun suwe dik. Lho, we sintas mawon tapi nggih oh. rada lumayan timbang hmm, liyane. Nggih. Nalika semanten nah sekolah pun jam oh. Sekolah dalang nggih. Nggih belajar nggih, nggih kursus nggih kadang-kadang delok ning pasale. Nalika ngeten iki. Yo, ngeten iki yen apa carane? Oh, nggih kudu tumbas buku ne, oh, mboten ngawur. Kok tak pedal men tak takon. Nggih, pun pun jangan terusaken pun. Kau bingung ini. Nalika semanten krawon Alendra Ndrawati Bathara Kresna. saperlu ngrembak bab ilangi layang Kalimasada. Engkang dipun utus ngelati lho sampe utus sampean. Lah sampean napa mboten kok kuwi kok sampean sapu karepe dhewe. nyenggoli bokong kula niki? Wah. Engkang dipun utus ngelati panengane Pandhawa Arjuna Permadi Yajanaka. Engkang medal saking pasewakan Raden Dananjaya kairing Kilurah Bodronoyo. Oh, uh. ngomong apa lo? Ya, apa sih kan gak ngomong ceritanya jalan mong. Abot ngembun cawe koko prabu kan ini dikon golek layang kali masih ada sini. Lama gak kan tede itu. Kadung bingung ada no. Terus. Iya abot. Pancen pirang-pirang dino iki aku sedih pamikir aku. Penglembren ri omong amuri Sebab aku ngembun cawe Darmo Kandul. Darmo Kandul. Darmo Kusumo. Eh, Darmo? Darmo Kusumo. Darmo Kasumo. Pirang-pirang dino iki negaraku kelangan buku. Siti. kelangan jimat kalimo sodo. Kelangan jimat kalimo sodo. iki aku ora ana pembantu sawijining yaiku saka sanak kadangku aku coba njaluk bantuan Kakang Semar sapa Semar iki waduh wayange cumpen ana Semar golekno golekno ku lho sapa sing Bapak, kok nyambut sampean di lumang nyambut ora apa sik sampean jangkep iki lho kan bayarane sampean sudah iki kok sampean niku wong kene mboten saged Tetes wayang tak no. Mboten kacu. Tetes napa kula niki? Semar. Semar. Dilu mawon. Dilu ah. Tapi ngen nonton nggih mpun nggih. Takono Kakang Semar. Tak jaluk keringet tak tete. Bregegek <laughs> ugek ugek rong julitan. Ye, Tak julito. Ojo wedi kangelan dina iki kon tak jak benakno gentar. Ngawur e. Ndara, tak jak goleki jimat kalimasada. Ndara. Ro. Iya. Ndoro, menapa Kakang Semar? Enten perlu napa, Ndoro? Ayo tutno aku sak pundi, Ndoro? Yai Roro Sembodro. Sopo Sembodro niki? Lho, kok kok ngamuk arek. Golekno wong liya-liya kono lho, lho. Ah, ah, anu, ya bojo sampean kelas iki. Lho, ya napa? Jaman iki, Dek. Sampe Sembodro dilem. Lama kata-kata sama ini pulang mawon pun. Tak mungkin kasih dulu mawon. Dulu ah. Jangan pun. Sembotro. Ya kan tidak no sembotro. Kamu yang halus tadi. Ye, yai, yai loro sembotro. Wonten menopo kakang ma Wong ayu tenok tepeleng. Aduh, cik ayu ini. Hop, hop, hop, hop, Kakang semar. Sabar kakang semar. Jen. <laughs> Kula mboten larang den, rakyat kula sampe damel bojo. Yayi, coba aku pangkuncil wae. Bang, bang, bang, pun dek, pun, pun mbah dek mbah niki bojo kula niki. Kakang cemas. Mboten, mboten, mboten kakang kangen, pun. Ya apa sih? Urung tanggapan sudah tawuran yo ri. Ayo, bang, kon gak ana mata aji. Ndakep. Aku kedengen semar. Kare semar kok. Kare semar. Semar. Ndakep ya, ndakep, ndakep. Tadi. bumi gonjang kanjeng langit lap lap berkincang yang harit sang mawe gandrung kato yo kato ya mai katon bali Mau eh. to lampai pun sang risang danan joyo saya manengah saya manengah melebet sak wajane wono dasar lanang jagat mustikane alam kang kedunungan lengo jaeng katon para cimri perayangan ilulu pati, gendro dadakan engkleng-kleng balung tandak lan maru, doyong <laughs> iki rek padha sumingkir lan padha lalo eh kanca padha sumingkir, oh. iki ana gondo arung sumrebet wangi nyoto nek iki gandane lengo cengkaten ratondone ana satria cedak rembesi madu andana wareh ayo Ojo cacak kesenggol manungsa nina dan ngidak yang-yang bakal lebur dan buat tadi sumingkir itu sumingkir. Kocok kacar wonten salah satu gali raksasa mambet gandane lengo jengkaton gru-gru saking dingai gotong mungkur dan lumaken gotong lumah Den ngurupaken saking girangi watu sak gerdu diuncalakan dateng antar itu katampanan mustoko ajur dadi sawalang-walang tingkah sang raksasa lir kasih jangkrik dikilani uh oh. iki lak padha karo ya takono gak lha iki dadi wong nawrung buta oh, gak kenal kok koyo mabuk ngono gak takono gak kenal oh, eh tejo tejo sraksana ngono lho iya dek dek ini napa dek dek butane iki butane panjen iki ngoten eh ngoten ta butane melok melok ta lho kan iki yo ngoten mung butane mantun ken korea oh nggih takon Tejo, tejo, sulak solo. Ambu dalmo manusa kowe sapa kang dadi aranmu wong baku? Buta buta kala Wis ngringi to banjir mari rek. gara buto-buto galak. buto tetanya atau buto begal ngono lho. Aku ngomong buto-buto ditabui. <laughs> Panjae kabeh yo melok gak kenah ta no. buto, buta aku melok oh, takon. Oh nopo? Ner kon buta alasan opo buto kampungan. Nggih. Yo lora hidup marang jeneng siro, hmm. Aku raksasa. sing joko alas kene sing joko Apa opo kon kepingin ayo tak jak nontok tenang terminal <laughs> kon joko latuk kumo ngomong ngomong oh nek kon joko alas kene piro regane pring petung situ tetap bakul usuk tarjuno kon iku jadi kalau oh. mau menungso gelem tawur geger waktu dino iki hmm. Ayo, ayo, aku gelem bali katon siraku gemblondong. Ayo kon. Tanda hepetake buntul sumur tadi banyu. Sing ada di dekrayu no eno ilang dompetku. Hey, sampeyan niku. Sampeyan diapaken? Waduh. digolong-golong atas di suat duki lah bujah sama eh, apa pun di ini kok ini tuh di lo yang apa lo jalan ya dijejak ya tak no lo war war wajah ya buto ini emang gak ikut loh lo apa sih ngamuk sama meripatik gak ketok apa-apa itu emang apa kanjingan angkoro murko wah lah ini terus gak ketok apa-apa ketok warung tok kenapa sih ini kacau kacau ta mestinya buto karo Arjuna Arjuna iku butone kalah, Arjuna sing menang. Kok tambah nemeni aku keculuk dhisik. Oh, arek iku. Kok diuntune? Wong untune kok ngoten iku. Iya. Wah, wis kon ngaten Pak sepurane mawon. Wong niku kanggo syarat nggih. Nggih, nggih. Mungkin bengi mawon kula tak wayangan sing sing napa sing rame. Nggih, nggih pun betul napa niki kangge ujar kula ah, ngelcanane ujar eh. nggih. dadi buta bener kuru. kuat ngangkat ta lho ngangkat utang 20.000. Wah. <laughs> Ngomong ngamuk kladuk njen kowe. Enak mari cak. Apa sih? wayang kono dungae Pak. Ah, ya, dung. Dungane. Dipares iki. Ya, malah kleresan, Dek, sampeyan iki. Lha, mamulang melok kono gedeng lho. Dikengken kaya kula ngedung. Ngedung ah. Hmm, ya, Pak. Dadi. Tapi eh. tole iki dalan dalan kibar rasane iki. Hmm, tau. Kenapa? Kudu pengeneng papat. <laughs> Wis ah, njaluk ngono. Ah? Pun ngoten nangon ngoten nangon. Ayo. Eh. Ngoten Ayo. போட்ட